yasikilizeni haya mambo mawili hayo au mawili tu ya kwanza maana yake ni jambo la ibada jingi sala lakini pia jambo la siyamu ni jingi tunasema hizi ni amali bainaha wa baina Allah haya ni matendo kati yake na Mola wake yani haya ni matendo ambayo yeye anayafanya ni ya kumridhisha Mola wake Subhanahu wa Ta'ala isikilizeni hadithi walipokuja kuizungumza jamii sasa yes mtu na swali sana anafunga sana siyam ajitahidi hivyo anavyojitahidi wakafikia wakasema ghaira anna sababu wakasema inna inna fulanatan تذكر بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها kinyume tu kwamba yeye tuudhi jiranaha ni katika watu wanaomuudhi sana jirani zake ni mwanamke ambaye anamuudhi sana jirani yake naona hichi kipengele hichi ni kipengele cha jamii sasa tunazungumza hapa ni jamii sasa huku alikuwa na mafungamano yake yeye na mwana wake jalla jalalu lakini alipofikia kwenye kipengele baina yake na jamii baina yake na watu wengine masahaba wakamwambia rasulullah ghairu annaha tuudhi jiranaha isipokuwa tu huyu mwanamke anaudhi sana majirani zake فقال النبي صلى الله عليه وسلم tume akasema hiya fi nar wa motoni huyo mwanamke hebu jiulize swala inamuingiza mtu motoni la sio swala hapo siyamu inamuingiza mtu motoni la sio siyamu hapo sadaka inamuingiza motoni la sio sadaka hili tendo la kuwaudhi majirani limempelekea huyu aingie katika moto ghairu annaha tuudhi jiranaha qala an-nabiy hiya fi an-nar wa motoni mwanamke faqala wakamwambia rasulullah faqala ar-rajul yule mtu naye akasema wa inna fulanatan na hakika ya fulani tadhkuru bi qillati salatiha wa siyamiha anatajika mwingine katika wanawake yeye anasali lakini mara chache yani kidogo ibada zake za sala ni ndogo ibada zake za siamu ni chache tu watasaddaku nakuja hivyo watasaddaku biqalili amwaliha na anatoa chache katika mali zake ndogo najua hicho hicho anatoa sadaka yake lakini yule mwanzo anatoa sana sadaka zake huyu anatoa kichache katika mali zake na swala zake ni za kawaida tu za faradhi akibahatika leo kabli atasoa ataswali kabanika mambo mengine hivyo ghairu annaha kinyume na yeye la tuudhi jiranaha hamuudhi jirani yake faqala an-nabiy hiya fil janna mtume akasema huyo wa peponi ndugu zangu mnayasikia pia kuyalenga kuyazungumza hapa mimi nazungumza kunako wewe na watu sizungumzi wewe na msikiti a ah, a ah sizungumzi wewe na msaafu sizungumzi ya mambo na kuzungumza wewe na hao unaoona barabarani wanatembea na yule aliyekaa jirani yako mkeo ndugu zako hao ndio unaozungumzia wewe unaweza kusoma hata juzu kumi kwa siku waweza unaweza ukaamua unafunga somi nabiullahi daudi na uwezo huo una uwezo wa kuswali wewe utakavyoswali mimi sizungumzi huo upande nazungumza huu upande mwingine huu mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia yule ghairu annaha la tuudhi jirana qala hiya fil janna wa peponi wa peponi kwa sababu kachunga haki za watu sam'atuka ra'su malik namna tunavyokusikia ndo mtaji wako usije ukalipuuza hili jambo la watu kusikiaje, usilipuuze hili ukavunja baadhi ya mambo ya msingi sana yakaharibu CV yako, yakaharibu utajo wako, kwa sababu sisi tuliopo duniani ndiyo mashahidi juu yako wewe, na wewe ni shahidi kwenye hii ardhi juu yangu mimi. Allah, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi salatu wassalam nao pia walikuwa wanamuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala awatengenezee hali hii ya kusikika vizuri. muangalieni nabii Allah Ibrahim alayhi salam alipokuwa anamwambia Allah anamwambia rabbi ja'alni hukman wa alhiqni eh, bisalihin rabbi ja'alni hukman ewe mola wangu nijalie na mimi niwe na, na ni hakimu manake mtawala msimamiaji wa mambo lakini msiniache hivyo hivyo wa alhiqni bisalihin niunganishe na watu wema wale niliowasikia ni watu wema na mimi nijalie niwe katika hilo kundi aya nyingine akasema waj'al li lisana sidqin fil akhirin قال ابن كثير رحمه الله الامام ابن كثير akasema kwenye hii aya kwamba waj'al li lisana sidqin fil akhirin kwamba nijalie mimi niwe natajwa kwa mazuri kwa watu huko wa mwishoni wanitaje kwa mazuri ابن كثير akasema rahimahullah ta'ala ay bimaana waj'alli thanaan hasan fi qulubil khalqi nijalie niwe ninasifika kwa mazuri kwenye nyoyo za viumbe Hashem eh nijalie mimi Ibrahimu alayhi salam niwe ni mtu ambaye ninatajwa kwa mazuri kwenye nyoyo za watu wengine viumbe wenzangu wanitaje kwa mazuri wanitaje kwa mazuri angalia pia ibrahim sio tu kwa akijiombea yeye lakini pia aliwaombea hili hata kwa watoto wake nao pia wawe ni katika kundi la watoto waliokuwa wazuri watakaokuwa wanasifika katika sifa nzuri allah alipomwambia inni jailuka linnasi eh, imama kikaniangu mimi allah nimekufanya wewe ibrahim kwa watu uwe ni kiongozi lakini mtu ametukuta dabi watu wanakuiga inni ja'iluka linnasi imam mimi nimekufanya wewe Ibrahim kwa watu wewe ni kiongozi akasema wa min dhurriyati usiniache peke yangu ya rabbal alamin ndio cheo umenipa mimi cha kuwa kiongozi kwa mazuri ulioniona nayo kwa hali niliyokuwa nayo kwa wasifu ulionipanga nao na ukaniumba hivyo lakini nakuomba ya rabbal alamin usiniache peke yangu na kizazi changu kiishi hivyo kiwe nacho ni kizazi ambacho umekiteua kuwa ni kizazi kilichokuwa kizuri kwa kumwiga baba yao kwa kumwangalia baba yao na iwallah allah subhanahu wa taala takabali dua ya nabiullah ibrahim katika suratu sadi allah subhanahu wa taala alisema wa innahum indana eh, lamina lmustafaina eh, al wa innahum indana na kwa hakika hicho kizazi cha nabii Allah Ibrahim kwetu sisi yani kwa Allah subhanahu wa ta'ala la min al-mustafin al ni katika viumbe au watoto tulio walioteuliwa tena ni watoto akhyar waliokuwa katika kheri kubwa sana dua baba yao nabii Allah Ibrahim akimtaka mula wake kamteua ni kijana awe ni kijana ni imaman awe ampe e, utawala lakini haya yasiishie kwake kama kamteua kwa uzuri pia yaende kwa watoto wake waone kwake yeye lakini pia libakia hiyo kheri ibaki kwa wao kizazi cha nabiullah ibrahim pia nabiullah yusuf ndugu zangu yusuf alituhumiwa na, na mraatul azizi kwamba amefanya naye uzinifu وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله milango mitatu ilifungwa mwanamke ule kajidhihirisha mwili mzima Yusuf alayhi salam akatuhumiwa aka na tuhuma ya uzinifu wanawake wenyewe wakastaajabu wa mjini hivi kweli huyu mraatul azizi turawidu fataha an nafsiha qad shaghafaha hubba inna lanaraha min almuhsinin wanastaajabu imekuwaje tena kijana huyu haya ndugu zangu liishaje habari ya yusuf yusuf alayhi salam walipofikia hadi ya kutaka kumtoa gerezani kama mtawala ameona sasa huyu bwana atoke tu gerezani yusuf alisemaje qala rabbi sijinu eh, ahabu ilaya yaduna yadunani ilaihi napenda nikae gerezani kuliko hayo wanaoniitia bado hamjanitakasa mimi na tuhuma ya uzinifu jamii yote najua mimi yusuf nimezini na mwanamke huyu mratul aziz nikitoka barabarani mtanitumu vile vile bado mtaniona mimi ni mzinifu tu hili mimi sikubali kutoka bora nikae gerezani gerezani kwangu mimi panapendeza zaidi kuliko kutembea barabarani hali ya kuwa watu wote wananitambua mimi ni mtoto au ni kijana kuwa na adabu kwa sababu tuhuma ya nabii Allah Yusuf ilikuwa ni tuhuma nzito sana kwanza yeye ni nabiiullah ni nabii wa allah cha pili amekwenda kufanya yani tuhuma hii imemfungamanisha yeye na mwanamke wa mfalme wa nchi tuhuma nzito sana sio tuhuma nyepesi sio tuhuma nyepesi aslan kwa hiyo kuisema tunatoka njoo uishi barabarani yusuf akasema hapana ni lazima jamii nijue mimi ni lazima jamii initaje kwa mazuri simtaje kwa mabaya hata kama kweli mimi watanitoa kwa bure kwa bila gharama yoyote lakini bado mimi sijasafishwa ndiyo yule yule yule yule mjumbe aliyetumwa kwa Yusuf kuja kumwambia atoke Yusuf alimwambiaje irji ila rabbik fasalhu ma balu niswati allati allati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaidihinna alim Tena kamuulize rudi kamwambie huko rudi huko kamwambie vipi wale wanawake ambao walikata mikono yao ambao walinituhumu mimi vipi wale wanawake habari yao imeishaje huko mjini bado wanamtajataja mimi mzinifu sumaatuka baasumali kuna mtu anataka kutembea barabarani hivi kwa namna alivyokuwa mchafu wa uzinifu yani akitembea hivi wewe unaweza ukamtazama kavaa lakini waliozini naye hawamtazami kama kavaa hawamtazami kama kavaa jionee huruma kwenye hayo mazingira mwizi huyu huyu bwana ni tapeli huyu tapeli huyu huyu ni mtu anakaba watu huyu huyu mfitinishaji mkubwa huyu anaharibu vitu vya watu huyu sikia maneno hayo hayo sio maneno mazuri ndugu zangu samaatuka rasu mali namna jamii inavyokusikia huo ndo mtaji wako jamii inavyokusikia ndiyo mtaji wako mtume salllahu alaihi wasallam ndiye kiumbe bora mno ashrafu lkhalqi bora ya viumbe ni muhammadun salllahu alaihi wasallam mula wake kamwambia ndani ya suratu alinshirah inshirah wa rafa'na laka utaji wa mtume ni wa juu huko hataji kwa mabaya ya mtume sallallahu alaihi wasallam wapi kuna ya mtume mbaya wapi hebu itafutie tuhuma ya mtume mbaya wapi kabla albi'tha kabla ya kupewa tu utume walikuwa namuita nani asadiqu pia namuita nani yani wao wenyewe makafiri hawajasilimu lakini kwa namna wanavyomuona yule kijana na wanavyoishi naye wanamwita mkweli wanamwita mwaminifu hapo hata yeye sio mtume kabisa sio mtume hapo wala sio nabii lakini jamii inamsikia inaleta mali mali unampelekea kijana hebu tuwekee wewe ni mwaminifu wazee wenye busara zao watu wakubwa viongozi kwa wasifu wanaosikia kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanampelekea mali na kwa uaminifu wake mpaka wanafika kuja kuzichukua zile mali wanazikuta zimetanda utandu wa, wa, wa buibui yake hajagusa hata kidogo pewa hiyo baskeli sasa wewe sasa tukupe baskeli tu yani siku unairudisha unairudisha iko hoi ile baskeli ambayo mtu akwambia bwana nimchukua hii mimi nasafiri kidogo siwezi kuitumia nikiona kikaa ndani nikapiga mapancha hapa itumie wewe tairi watu wameharibika spoku zimekufufa sijui nini yani vurugu vurugu mtume kuna mwita as-sadiqul amin haya njoo sasa kabla baada ya bi'th njoo baada ya kupewa utume sasa wala alaka Khadija radhiallahu anha alipokuwa anampokea akitoka kwenye gharu Hira, mtume anasema wa khashitu ala nafsi fi al-Bukhari wa Muslim, nikaofia kwenye nafsi yangu namna nilivyomuona yule malaika. Khadija akamfunika zile nguo, kisha Khadija akamwambia kalla, jambo haliko hivyo wewe Muhammadi, la yukhzika Allahu abada Allah hawezi kukudhalilisha haya sikiza wasifu wa mtume innaka latasilu rahimi wewe ni katika watu wanaounganisha udugu watahmilu lkalla unabeba majukumu mazito mazito ya watu wataksibu lmaduma unamsaidia ambaye hana yule ambaye hana wewe umsaidia la nne watuinu ala nawaibi lhaq yale mambo mazito mazito ya jamii wewe ndo unayabeba anakudhalilishaje mola wako sikia sifa za mtume za jamii khadija anamsifu mtume mazingira ya wapo na yeye khadija anavyomuona naye anamwambia innaka taswilu rahim wewe unaunganisha udugu huwezi kudhalilika anayeunganisha udugu hawezi kudhalilika hata siku moja watahmilu lkalla wenye matatizo yao unayabeba wewe ho vipo utadhalilika wewe jamii wataksibu almaaduma wamsaidia ambaye hana yani bora wewe ukose lakini yeye apate hiyo roho unaionaje hiyo ya mtume sasa hiyo tabia unaionaje mtume anaambiwa hayo maneno na Khadija hapa yeye ni nabiyun wa rasul au yeye hapa ni rasulun kabla unabii ni mtume hapa Khadija anamsifu na sifa hizo lakini pia katika jambo lingine pia ambalo nalizungumza upande huu samaatuka rasu mali namna tunavyokusikia ndio mtaji wako tunasoma sira hapa naamini watu wanasoma sira wanasikia sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam tunasikia sira mtume alipokuwa Madina walikuwa wanafiki katika mji wa Madina walikuwa wanafiki vita ikitokea wanakuwa pamoja na mtume wakianza safari ya kwenda katika vita kundi la wanafiki linajimegua linarudi aliendi vitani ikitokea vita nyingine tena watu wako elfu moja watu wako mia saba mia ngapi wanakwenda wao katikati ya barabara wanarudi atwendi vitani kwenda kufa masahaba baadhi wakaona hii hali mbona hali mbona ni mbaya sana ya rasulullah kwa nini hawa watu namna hii wao si hukumu tu kuwaua sikilizeni mashehe eh watu namna hii ya rasulullah kwa nini usihukumu kawaua tu habari yao ikaisha kwa sababu ni watu ambao ni, ni wanafiki sio maswahaba ni wanafiki hawa ni waovu wanakatisha tamaa watu wengine tumetoka kwa nguvu zote leo linarudi kundi kubwa kabisa aliendi vitani na wewe mtume anawaacha alayhi salatu wasalam mtume aliwaambiaje la si huyu mtu lialla yuhadditha an-nas wasije wakahadithia watu anna muhammadan yaqtulu ashabahu kwamba Muhammad anaua jamaa zake yani kwenye kuitetea dini isichafuke mtume anasema siui mtu kwa sababu wataweza wakatokea watu huko mashariki mwa ardhi fatanu fi lislami wakatokea kuutia dosari uislamu wakasema huyu muhammadi sasa ameanza kuwaua jamaa zake ukiingilia ukiangalia hayo maneno peke yake ya mtume alayhi salatu wasalam unaona namna gani mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na ghera kubwa sana ya kuto kuuchafua uislamu usisikike na mabaya unasemaje maisha yetu ya leo watu unaoishi nao tabia ulizo nazo wewe mpaka inafikia watu nasema uislamu wao kama ni uislamu namna hiyo mi sitaki kuingia waislamu wenyewe ni wachawi waislamu wenyewe na majizi ninyi kwa nyinyi mnagombana na mambo mengi sana yanatokea hasa mtume alayhi salatu wasalam alikuwa lazima hiyo mianya usije ukasikika uislamu kwa mabaya wewe una nafasi ya kuutetea uislamu kwenye mambo kama haya kweli ni kweli unatengeneza mazingira uislamu wako usionekane kitu kibaya biashara unazofanya maingiliano yako mazungumzo yako na watu wengine yanatengeneza picha nzuri ya uislamu au yanatengeneza picha mbaya ya uislamu mtume alaihi salatu wasalam anawaambia siui mtu kwa sababu wasije wakatokea watu wakautia dosari uislamu wakasema Muhammad kafikia kuwa masahaba zake namna ambavyo uislamu unatakikana usikike ubaki hivyo hivyo naqiyatan safia msafi asitokee mtu kwa matendo yake kwa kupitia yeye uislamu ukatukanwa ni hatari kubwa sana kwa kupitia wewe sunna ikatukanwa kwa kupitia wewe manhaju salafi katiwa dosari kwa kupitia wewe hiyo ni hatari kubwa sana ni hatari nzito mno iweje wewe kwa hapo ulipo uwe ni sababu ya sunna ya mtume alaihi salatu wassalam kutukana kwa nini ifikie hivyo wahuoni kwamba jambo la sunna ya mtume ni kubwa kuliko umri wako na mwili wako ni ubora nafsi yako wewe ingie katika dosari lakini sio sunna ya mtume au qurani maneno ya allah subhana au manhaj kutiwa dosari kwa sababu yako wewe mtume alivilinda vyote hivi kwa sababu anataka masikio ya watu yanapousikia uislamu yasikie ni dini ya rahma dini ya huruma dini ya mapenzi dini ya, ya mshikamano dini yenye uaminifu lakini ukituchukua sisi hapa ukatuchekecha kisawasawa atakayebaki juu ya chujio ni mmoja wawili tu wengi tutaanguka chini kwa sababu miamala yetu ni ya hovyo kabisa miamala yetu ni ya hovyo kabisa nikishajisikia mimi nimefanya kitu fulani basi yule fulani akijisikia kafanya kitu fulani basi hakuna tanazo kujishusha tena hakuna tena siku hizi kila mtu anapenda wewe dukhanun awe ni moshi anataka apande juu lakini pia ndugu zangu tunafahamu pia mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa itikafu mwezi wa ramadhani sallallahu alaihi wasallam akikaa itikafu wakati mwingine wake zake baadhi huwa kuja kumtembelea alikuja sofia akamtembelea mtume akatoka naye kwenye giza kana mshindikiza kwenye giza papa anampeleka nyumbani masahaba wawili wakamuona mtume na chombo eh, eh, eh, kaupoa chombo huyu kashachukua chombo shetani kawajaza akili mbovu wakaanza kutembea haraka manake wanataka wakazipeleke habari huko hiyo hali ilivyo na binadamu tulivyo hakuna kuuliza huyo kashasomesha masikio tayari kimenuka huku kishaharibika tumemwona mwanamke tayari hamadi tayari ana mwanamke karemshwa wahi mtume alayhi salatu wasallam akamwambia ala rislikuma pole pole jamani innaha safia huyu ni safia wakasema subhanallah tukasifu ni allah mtume akawaambia inna shaitana yajri min bani adam majra dami shaitani hutembea kwenye mwili wa mwanadamu kwenye mapito ya damu wa inni na kwa hakika yangu mimi khashitu lakuma nimeogopa kwenu nyinyi an yakadhafa fi qulubikuma sharra katika riwaya shaia nimeogopa shetani asiwadumbukizieni kitu au shari kwenye nyoyo zenu huyu safia jamani